Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահը ստորագրել է մի շարք օրենքներ։ Այսօր հանրապետությունում ամառային հերթական զորակոչն է։ Քաշաթաղի շրջանին այցելել Կանադայից եւ Միացյալ Նահանգներից ժամանած 20 երիտասարդներ։ Օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր Ասկերյանի շրջանի 40 գյուղում ներկայ է գտնվել նորակառույց համայնքային կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին նախագծի իրականացման համար։ Բակոս Սահակյանը խորհրդանշական է համարել, որ համայնքային կենտրոնը կրում է բարերար Հակոբ Բաղդասարյանի անունը, ով մշտապես սատարել է Արցախին, մասնակցել մեր երկրի շենացման ու զարգացման գործին եւ ողջունել արարողությանը ներկա բարերարի այրիին ու զավակներին։ Միջոցառմանը մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, ներկայացուցիչներ Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Նախագահ Բակոսյանն ստորագրել է տեխնիկական կանոնակարգման մասին, ճապումների միասնականության ապահովման մասին, ստանդարտացման մասին, հավատարմագրման մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի կատարման 2000 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին եւ հանրակրթության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին Արցախի Հանրապետության օրենքները։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արմեն Ավակ Ավակյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Պետական նախարարը իր գոհնակությունն է հայտնել Արցախյան ընկերություններին արտահանման հարցում հիմնադրամի կողմից ցուցաբերվող աջակցության արդիվ։ Նա կարևորել է կառույցի հետ Արցախի գործարարաշրջանակների համագործակցության հետագա խորացումը արկա ներուժի ավելի արդյունավետ իրացման նպատակով։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը ուշադրություն է հրավիրել նաև պետական առաջիկա ծրագրերին, նշելով, որ Արցախում մեկնարկել է արտադրվող նռան ծավալների մեծացումը խթանելու նոր ծրագրեր։ Պետնախարարը ներկաներին առաջարկել է ուսումնասիրություններ սկսել շուկաների որոնման ուղղությամբ, որ เป զի իրացման հարցում հետագայում խոչընդոտներ չլինեն։ Այսօր Ասկերանում ամառային հերթական զորակոչն է։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ 2021 նորակոչիկ համալրեց Արցախի պաշտպանության բանակի շարքերը։ Հերթական զորակոչը եւս կազմակերպել էր տոնական մեծ շուկով։ Գերիշխողը բարձր տրամադրություններ զինկոմիսարիատի Բաքում հավաքվածների մոտ, քանզի երկրի ներսում տեղի ունեցող զարգացումները հավատու ստահություն են ներշնչում երիտասարդներին, որ իրենք են կերտելու իրենց ապագան եւ հայենիքի պաշտպանությունն իրենց սուրբ պարտականությունն ու առաքելությունն է։ Ասկերյանի զինկոմիսար Արծվի Գաբրելյանը նշեց, որ ամառային զորակոչի ընթացքում նրանք հրաշնորթվում են Արցախի Հանրապետության զինապարտության մասին լրամշակված օրենքով, ինչպես նշեց զինկոմիսարը, ամառային զորակոչի ընթացքում Ասկերյանի զինկոմիսարիատից մեկ հայրենադարձ երիտասարդ է զորակոչվել։ Նորակոչիկները պարտքի մեծ գիտակցումով պատրաստական են ներկայանում զինկոմիսարիատ։ Նրանք պետք է հպարտ լինեն որ ինձ է շնորվել հայոց բանակի շարքերում ծառայելու պատվավոր կոչումը, ասացին կոմիսարը։ Նորակոչիկներն ասկերանից հատուկ ավտոբուսով շարժվեցին դեպի Էնձորամաս, որտեղ կրկնակի բուրսնության ենթարկվելուց հետո հատուկ միջղահանությամբ կորոշվի, թե ով որտեղ կանցկացնի իր ծառայությունը։ Թերևս նորակոչիկները համոզմունք հայտնեցին, որ անկախ նրանից, թե որ զորամասում կհայտնվեն, պատրաստ են իրենց ուժերն ու գիտելիքներն ամբողջովին ներդնել հայրենիքի պաշտպանության ծրփազան գործին։ Նրանք արդեն իսկ գիտակցում են, որ չափազանց պատասխանատու ժամանակաշրջան են թևակողում եւ որ մեծ է ամեն մի զինվորի դերն ու նշանակությունը մեր երկրի անվտանգության ապահովման գործում։ Ոստի խոստացան միշտ ոն լինել, ժամկետային զինծառայության ընթացքում պատվով կատարել հայրենիքի պաշտպանի սուրբ գործը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր մարդաշատ էր նաև Հադրութի շրջանի զինկոմիսարիատի շենքի բակը։ Լսենք մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանին։ Շրջանի տարբեր համայնքներից համառային զորակոչի ներկայ են ծնողներ, զորակոչիկների հարազատներ, հադրուտ քաղաքացիական ներկայացուցիչներ։ Հադրուտից համառային զորակոչի երկրորդ խումբն է ուղարկվում Արցախի պաշտպանության բանակ։ Թվով 17-ից ավելի երիտասարդներ կազմում պատրաստ կլրացնել մեր բանակի շարքերը եւ կդառնան արժանի հերթափող։ Զորակոչիկների ճանապարհման միտինգը բացեց հադրուտի շրջանի զինկոմիսար Անդրեյ Ներսյանը։ Նա շնորհավորեց զորակոչիկներին բանակի շարքերը համալրելու կապակցությամբ ցանկացավ նրանց ամուր կամ քաջառողջություն խաղաց ծառայություն եւ բարի վերադարձ հայերենի օջախներ։ Նա զորակոչիկներին հորդորեց, որ ծառայության ընթացքում լինեն զգոն, միշտ պատրաստ արժանի հարված տալու նենք ճշնամու յուրաքանչյուր ոտնաձգության։ Զորակոչիկների ճանապարհման արողությանը մասնակցող Հադրութի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արթուր Մինասյանը եւս շնորհակալական խոսք ասեց ծնողներին իրենց երեխաները բանակի շարքերը համալրելու կապակցությամբ։ Զորակոչիկները համոզմունք հայտնեցին, որ կդառնան հայրենաց պաշտպաններ, որոնց համար հայրենի սահմանները եւ այն դիրքերը, որը պիտի պահվեն, կդառնա սրբատեղ, որը կխորհրդանշի Արցախյան գոյամարտում եւ ապրելյան պատերազմ զոհված հերոս տղաների անզիջում պայքարը անուն Արցախի անկախության։ Այնուհետև Սուրբ Հարություն եկեղեցում տեղի ունեցավ մոմավառություն։ Երկու երաժշտության ներքո զորակոչիկները ճանապարհվեցին քաղաք Ստեփանակերտ, որտեղից էլ ծառայության կանցնեն Արցախի պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասեր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանական կողմի տարածած լուրերը, թե իբր Ղազախի շրջանում հայկական կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են կասեցրել ու գերեվարել հայ հետախույզ 1984 թվականից ծնված Կարեն Ղազարյանին, չեն համապատասխանում իրականությանն ու ապատեղեկատվությունն։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Ըստ վարչության պետի Կարեն Ղազարյանը Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերթավան գյուղի բնակիչ է, որևէ առնչություն չունի զինվորական ծառայության հետ, ունի առողջական խնդիրներ եւ 2013 թվականից հաշվառված է համապատասխան բուժ հաստատությունում։ Կարեն Ղազարյանի ադրբեջանական տարածքում հայտնվելու հանգամանքները ճշտվում են, գրել է նա. Ադրբեջանական կողմ անցած Կարեն Ղազարյանի հետ կապված կապի մեջ են Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների հետ, սակայն դեռ առաջընթաց չկա։ Այս մասին այսօր նշել է արտգոսնախարարության մամուլող խոսնակ Տիգրան Բալայանը, հավելելով, որ հայկական կողմը Կարմիր խաչի միջոցով փորձում է քայլեր ձեռնարկել հայ քաղաքացուն Ադրբեջանից վերադարձնելու համար։ Նրա խոսքով Կարեն Ղազարյանը այնպիսի առողջական խնդիր ունի, որի պատճառով էլ բանակ չի զորակոչվել։ Տիգրան Բալայանը անդրադարձել է նաև հայկական ցակմամբ Բելարուս ճանապարհորդ Վլադ Մովսեսովին Բաքվի իշխանությունների կողմից հետապնդմանը աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի մեր քաղաքացուն հնարավորինս անվտանգ եւ արամ վերադարձնենք Հայաստան։ Այս պայդրությամբ որևիցե առաջընթացի մասին այս հարցում չեմ կարող դες հայտնել։ Ինչ վերաբերվում է Վլադիսլավ Մոսեսը Բելարուսի քաղաքացուն կապի մեջ են նրա հետ, այս պահին քայլեր են ձեռնարկում նախ գնահատելու այդ վտանգավորության աստիճանը, դրա ստացած պարագների վտանգավորության աստիճանը եւ իհարկե հնարավոր աջակցություն ցուցաբերելու, կարծում եմ այստեղ հաշվառելու նաեւ որ նա Բելարուսի քաղաքացի է, նաև Բելարուսի իշխանությունները իրենց քաղաքացուն պաշտպանելու եւ նրա անվտանգությունը ապահովելու համար պետք է որոշակի գործողություններ ձեռնարկեն։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Վերջին օրերի լրահոսում կարծես թե անուշադրության է մատնվել Թուրքիայի նախագահի արտահայտություններից մի հետաքրքիր միտք. «Ես իմ Իլհամ եղբոր ձերքից բռնած գնում եմ դեպի ՆԱՏՕ»։ Ինչ է սա նշանակում։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Ի պատասխան այն հարցի, թե Էրդողանի այս հայտարարությունը քաղաքական ինչպիսի ենթատեքստ է պարունակում, ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանն ասաց, որ Թուրքիան մշտապես երկու ճակատով է աշխատել. նա մի կողմից ՆԱՏՕ-ի անդամ է, մյուս կողմից էլ ցանկանում է բարեկամական հարաբերություններ պահպանել Ռուսաստանի հետ, վերջերս այն տեղափոխելով նաև ռազմական համագործակցության ոլորտ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի դիրքորոշմանը, ապա Ադրբեջանը ըստ իս առանձին պետություն չի, քաղաքական միավոր չի։ Նա թելադրվում է եւ ղեկավարվում է ստեյության Թուրքիայի կողմից եւ բնականաբար այս տարիներին այն սիրախաղը, որ ունենում է Ադրբեջանը եւ Թուրքիա-Ռուսաստանին, միայն ու միայն մեկ նպատակ՝ հնարավորինս Ռուսաստանի աջակցությամբ փորձել ծնկի բերել հայ ժողովրդին եւ լուծել Արցախի հիմնարարցը իր օգտին։ Ռուսաստանը երբեք էլ չի թաքցրել Ադրբեջանին ԵԱՏՄ կազմի մեջ տեսնելու իր ձգտումը։ Այդ մասին բոլորովին վերջերս հայտարարել է նաև Ռուսաստանի Պետդումայի падգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկին, իսկ դատելով Ռուսաստանի հանդեպ ադրբեջանական մամուլում ժամանակ առ ժամանակ շրջանառվող հակասական դրամատրություններից կարելի է ենթադրել, թե որքան բարձր է այդ սիրախաղի խաղադրույքը։ Բահրամ Բալայանի խոսքով Ես կարծում եմ, որ հենց Ռուսաստանի կողմից արվող քայլերի գերխնդիրը դա է, որ հնարավոր լինես փորձել Ադրբեջանը պահել ազդեցության ոլորտում։ Ադրբեջանը ղեկավարությունում դա քաշ գիտակցում է եւ փորձում է այդ ամենին հասնել Ղարաբաղը բռնազավթելու միջոցով։ Այսինքն՝ գինը դրա կարող է լինել Ղարաբաղը։ Ինչ պետք է անեն հայկական պետություններն այս զարգացումներին դիմագրավելու համար Վահրամ Բալայանի համոզմամբ Իսկ թվում է որ այս ընթացքում մենք որպես երկիր, որպես երկու պետություն, Արցախյան հանրապետություն եւ Հայաստան Հանրապետություն պետք է շատ նուրբ դիվանագիտությամբ մոտենանք այս հարցերին, առաջի հերթին փորձելով հակակշռություն պահել թե Ռուսաստանի, թե Արևմուտքի այս տեսանկյունից, բնականաբար մեր բարեկամական հարաբերությունները շարունակելով Ռուսաստանի հետ, բայց մյուս կողմից նաև շատ կարևոր է այս հարցում մեր ներքին կայունությունը պահելու, որովհետև մենք ցավոք սրտի թվականակով փոքր ժողովուրդ ենք, տարածքով փոքր երկիր ենք եւ մեզ համար շատ երխնդիր է մենք միասին լինելու։ Մենք կարող ենք տարակարծություն ունենալ երկրի զարգացման հետ կապված, երկրի ապագայի հետ կապված ներքին կյանքում, բայց իսկ թվում է հենց արտաքին ճակատում մենք պետք է միասնական լինենք, որովհետեւ մենք միշտ կորցրել ենք անմիաբանության պատճառով։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր Քաշաթաղի շրջանային այցելել Կանադայից եւ Միացյալ Նահանգներից ժամանած մոտ 20 երիտասարդներ։ Նրանք մասնակցել են Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցում կայացած պատարակին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Երիտասարդներին ուղեկցում են Ուսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի սրբոց առաքելոց եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Ավետիս քահանա Աբովյանը Կանադայի Օտավայի Սուրբ Մեսրոպ եկեղեցու հովիվ Տեր Վազգեն քահանա Բոյաջյանը ովքեր տարիներ շարունակ պահպանում են Սուրբ Մայրարենի կապը եւ արուրավոր սուրբայի երիտասարդների են ուղեկցել հայրենիք Սուրբի մեր հայրենակիցներն այցելեցին Տիգերնավան հաջորդ օրը Տեզորի Սուրբ Ամբարտման եկեղեցում Տեր Ավետիս Աբովյանի ձեռամբ մատուցեց Սուրբ Պատարագ սպասարակի ներկային սուրքի մեր այրենակիցները, բերձորցիներ, հարևան բնակավայրերի բնակիցներ, սրբարձակազմի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ։ Օտավայի Սուրբ Նեսոտ եկեղեցու հովի տեր Վակին Քահանա Բոյարյանը, ով արդեն 21 տարի է ինքնասնից տեղափոխվել է Կանադա, տեղեկացել, որ այժմ Օտավայում մոտ 2000 հայ է բնակվում։ Անհրաժեշտությունը հատկապես երիտասարդությանը կապել հայրենիքի հետ։ Աքի եսորդ նպատակը Կանադայի այդ երիտասարդների առաքելությունը դեպի Հայաստան։ Սուրբ պատարակից հետո մեր հայրենակիցները շարժվեցին Ստեփանագերտ, որտեղից կայքել են Գանձասար, Դադիվան եւ Թարթարի հողտով կանցնեն Գեղարքունիքի մարզ։ Այժմ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Հուլիսի 9-ից 16-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 128 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 52, տեխնացին բնույթի 15 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 25 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրամ 68, վեյլակի 63, հիվանդի տեղափոխում 2 դեպք։ Հուլիսի 9-ից 16-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 48 դեպք, գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 3 դեպք, տուժել է 3, զոհվել 2 քաղաքացի։ Հուլիսի 12-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Դրմբոն Գետավան ավտոճանապարհի առաջին կիլոմետրի վրա տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Նախնական տվյալներով իրար են բախվել Հարութ Հակոբյանի վարած Ford Transit մագնիշի եւ Աչագան Թոմասյանի վարած Mercedes մագնիշի ավտոմեքենաները։ Արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հերթապահ օպերատիվ խումբը մեկնել է կանչի վայր օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Դեպքի վայր են մեկնել նաև արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման չափարի փրկարար ջոկի փրկարարները։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով Mercedes Մագնիշի ավտոմեքենայի ուղևոր Ռայդ Դավթյանին ցուցաբերել են առաջին բուժօգնություն եւ տեղափոխել Ստեփանակերտ քաղաքի զինվորական հոսպիտալ։ Ըստ բժիշկների ստացված տեղեկության, դուժացի վիճակը գնահատվում է բավարար։ Հուլիսի 12-ին Շուշիի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Շուշի քաղաքի տարածքում Քիրս ռեստորանային համալիրի մոտակայքում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Շուշիի հրշեջ փրկարար մասի հրշեջ փրկարարները մեկնել են կանչի վայր օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Տեղ հասնելուց պարզվել է, որ Երևան քաղաքի բնակիչ Մհեր Գալստյանը իր վարած Volkswagen Magnishi ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ գլորվել ձորը։ Հրշեջ փրկարաները ավտոմեքենան հանել են ձորից։ Հուլիսի 13-ին Շուշիի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի ահազանգման կենտրոնից ահազանգ է ստացվել, որ Շուշիի շրջանի 5 շեն համայնքի տարածքում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, կան զոհեր եւ տուժածներ։ Շուշիի հրշեջ փրկարան մասի փրկարարները մեկնել են դեպքի վայր օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Տեղ հասնելուց պարզվել է, որ ժամը 20:20-ի սահմաններում վերը նշված համայնքի Աբլաղ կոչվող տեղանքում Շուշի քաղաքի բնակիչ Պարուչ Սարուխանյանը իր վարած ՎԱԶ 2121 մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ գոլորվել ձորը։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով դժվարներ ուղևորներ Շուշի քաղաքի բնակիչներ Գեգամ Թայրյանին եւ Արամ Արզումանյանին տեղափոխել են Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Շուշի քաղաքի բնակիչ Արման Թորոսյանը եւ Պարուր Սարուխանյանը ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով զոհվել են։ Ըստ բժիշկների ստացված տեղեկության, դուժասներ Արամ Արզումանյանի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, իսկ Գեգամ Թայրյանինը բավարար։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների չպայթած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման երկու դեպք է գրանցվել։ Բոլոր դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, գիշերը եւ կեսօրից հետո անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 20 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 28-ից 33, հովտային շրջաններում մինչև 36 աստիճան տաքություն։